Persa Antologio en Esperanto. En citiu comenzo de la jaro 2021, grava libro aperis por ricigi nian esperantan culturon. Danke alla Moskva, el doneio in peto, kiel ero en la conata serio Oriento Occidento, sub la auspicio de Universala Esperanto Associo, en consulta partnerezzo con UNESCO publicigis la impona antologia schizo de la persa literaturo. Nia popoleto raitas fieri pritia volumo. Ci consistas el specimenoi de tridec tri autoroi au libroi cae versajoi de dudet quar poetoi traducis Said Baluchi plei ofte fragmentoin electitain de aliei homoi ciuin li nomis maestroi. Redactis la tuton la russai Dmitri Sevchenko cae Anna Striganova, cae provlegis Rob Merbeck. La antologio en havas textoin productitain en la dauro de unu tuta iar milo, la dua iarmilo de nia erao. Antau ciu electita texto trovigas informoi pri la concerna autoro. En la enconduco la traducinto scribis Literaturo estas spegulo de la vivo. Vivo vivita, vivo vivata, cae vivo revata. Irano havas longan historion longan vivon cae compreneble long dauran literaturon. Lau mi, per la literaturo, ni mal rapide, tamen certa pace cae effice, povus iri al interliteraturo, interculturo, cae poste transculturo. Tio ne estos tuia solvo por la conflictoi inter la homoi, tamen necessa cae farenda pascio. Ancao por occidenta leganto, la libro estas vere tre interesa. La prosagioi havas ian atmosferon por ni tute exotican, tiel che oni duon vidas la spiriton de popolo. La poesiagioi si avitse en havas ian liricon tute nesimilan al nia propra, ec se oni consideras la vastetson de la occidenta literaturo. Iom post iom, vencinte la comensan senton pri fremdezzo, la leganto envenas en alian mondon, cun aliai coloroi cae sonoi. Ien exemplo de la poeto Sohrab Sepetri. 1912-1980, sur pagio 144. Mi cias, cial oni diras, che cevalo estas nobla, colombo estas bela. Cae cial, en nenies cagio estas vulturo. Trifolio, cial, mal pli belas ol rugia tulipo la oculoin ni devas lavi. Ali maniere ni devas vidi, la vortoin ni devas lavi. Tralegante la antologion, oni ne presentas la valoron de Esperanto. Ciel brasilano mi demandus, cium da miei samlandanoi iam legos tian belan panoramon de persa literaturo en la portugala lingvo. Ciu en tute estas trovebla simila libro en la portugala lingvo? Oni povus diri che per citiu libro ni iom pli bone ec conas la homoin, kiui logias en tiu por ni fora lando, cae kiui tamen estas same homai kiel nimem. Oni apena o povus imagi pli belan manieron helpi la construadon de pazzo en la mondo. El doneio in peto meritas apartan gratulon, ne nur pro la publicajo mem, sed speciale pro la facto che gi disponigis la tutan libron por libera el shuto en interreto. persa.trovu.com La accetebla papera versio baldau estos mendebla cela cutimai esperantai libro servoi.